บุ๊กทูหกสิบห้าการปฏิเสธสอง negation 2 negation 2แหวนวงนี้แพงไหมคะ e ringen dyr? Är ringen dyr? ไม่ค่ะแหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโร Nej, den kostar bara 100 euro. Nej, den kostar bara 100 euro. แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ Men jag har bara 50. Men jag har bara 50. คุณเสร็จแล้วใช่ไหม Är du redan färdig? Är du redan färdig? ไม่ยังไม่เสร็จค่ะ Nej, inte ännu. Nej, inte ännu. Men snart är jag färdig. Men snart är jag färdig. คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ Vill du ha mer soppa? Vill du ha mer soppa? ไม่ ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ Nej, jag vill inte ha mer. Nej, jag vill inte ha mer. แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ Men en glass till. Men en glass till. คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ Har du bott här länge? Har du bott här länge? ไม่ค่ะ เพิ่งเดือนเดียว Nej, bara en månad. Nej, bara en månad. แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว Men jag känner redan mycket folk. Men jag känner redan mycket folk. คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ Åker du hem imorgon? Åker du hem imorgon? ไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์ Nej, först mot veckoslutet. Nej, först mot veckoslutet. แต่วันอาทิตย์ ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ Men jag kommer tillbaka redan på söndag. Men jag kommer tillbaka redan på söndag. ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ Är din dotter redan vuxen? Är din dotter redan vuxen? ไม่ใช่ค่ะ ลูกดิฉันเพิ่งอายุ17ปี Nej, hon är bara 17 år. Nej, hon är bara 17 år. Men hon har redan en pojkvän. Men hon har redan en pojkvän. กรุณาไปที่ www.book2.de